Входе копач. Копач. Здоровенькі були. Побачивши жида. А. Перед паном Хведором ходить жид ходором. Із затиком і передком. Перед паном Хведорком. <laughs> Гершко. Господин. що вам от мене завгодно? Я нікакого Хведора не знаю. Копач. Та цимбали. Рай Сявиро, Мершко, какие там цимбалы? Чего вы чепляетесь? Играйте себе, ежели вы музыкант. Копач до Романа. Аж корчма трясеться. Вальса ляхи оддирають та мазура до жида. А жид пляше та нищечком. Шляхетська натура. Гершко, я вас не понимаю, говорите себе сколько угодно. Копач. Хе-хе-хе. Де тобі понімать? Це стихи Шевченка. Хочеш? Прочитаю всі на пам'ять. Гершко, не нужно мені ніяких ваших стихей. До Романа. Скажіть же отцу, щоб завтра був у Смоквинова непременно, бо програє діло. Всім до свідання. Іде. Копач. Слухай, як тебе? Гершко. «Я до вас не маю никакого прикосновения, и нам нечего рекомендоваться». Виходить. Копач вслід. Жид мудрує, як би кого надуть. А як надує, зараз простує на другий путь. Тим він живе, тим він і дише, що повсякчас векселя пише. Чув? Це мої стихи. У мене, брат, цього матеріалу на воза не забереш. Тридцять літ між людьми живу, знаю, хто чим дише. Опит великое діло. От засяду зимою, напишу комедію малоросійську. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Чув? Тепер всі пишуть крадуть у других і видають за своє. А як я напишу, то буде сама правда, тому бачу все як на долоні. От тільки немає часу тепер. Треба деякі діла покінчить. Особливо тут є один предмет на Боковенці. Не тим голова забита. Слухай, Роман, цей предмет не дає мені спокою ні вдень, ні вночі. Я хочу побалакать з тобою. Не думай собі, що я так дурно по світі хожу. Ні. Та якби я хотів, я зараз би доказав. Мені тільки засісти, то з маху напишу що завгодно, тільки не до того мені. Хочеш пристать до мене в компанію?